23 su sata. Sova Info. Na kampusu sveučilišta, sveučilišta potpisan je sporazum u suradnji Doma zdravlja Primorsko-Goranske županije i sveučilišta, te držana primopreda prostora za ambulantu opće prakse. Ugovor su potpisali rektorica Snježana Prijić Samaržija i ravnatelj Doma zdravlja Vladimir Mosetić, a svečanosti su nazočili, nazočili zamjenica župana Marina Medarić i ravnatelj studentskog centra Dinko Jurjević. Kada će ambulanta biti dostupna studentima i djelatnicima, ispričala je rektorica Snježana Prijić Samaržija. Dakle, prema riječima Doma zdravlja, to bi trebalo biti negdje krajem ožujka, početkom travnja. Znači, treba ishodovati još nešto dozvola, ministarstva zdravstva, opremiti znači, sa zdravstvenom opremom, jer ovdje je sve ostalo opremljeno i mi računamo da bi negdje na proljeće već naši studenti mogli prenositi svoje kartone. Također istaknula na koji će način ambulanta povećati standard života, standard i život studenta. Mi smo na neki način već i do sada osiguravali e, zdravstvenu zaštitu za naše studente i nitko nije smio biti niti jedan student bez mogućnosti da dobije zdravstvenu zaštitu kada je e, treba. Međutim, sada će to biti na jednom mjestu. To će biti u istinu središtu sveučilišta, na kampusu, u jednom prostoru koji će biti primarno namijenjen njima. pozivaju se svi studenti da se priključe radnim skupinama Student Day festivala 2019. godine. Zainteresirani se mogu prijaviti te će biti odabrani odlukom članova programskog vijeća, odnosno koordinatora pojedine grupe, a prvi sastanak će se održati 19. siječnja u 14 sati u restoranu Akvari. Prvi krug prijava traje do 18. siječnja, a prijavnica se nalazi na mrežnim stranicama Student Day festivala. Studentski zbor u suradnji s udrugom Delta organizira novo izdanje radionice od ideje do projekta 2019. Na radionici će stari studenti pomagati mlađima u pisanju projektnih prijedloga i osiguranju odgovarajuće novčane pomoći putem natječaja zbora sveučilišta. Uvod u natječaj i praktični dio pisanja projektnih prijedloga i predaju online sustav održat će se 17. siječnja na kampusu. Informacije o prijavi nalaze se na stranicama studentskog zbora. a sutra nas očekuje pretežno sunčano, vrijeme puhati će umjereni jugozapadnjak. Temperature će biti između 3 i 13 Celzijevih stupnjeva. S ovu info uredila Ivana Jukić, s ovu info pročitao Antonio Piljan. Slušali ste Sovu info.